Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. на тое, што перавяліся героі, народ наракае здаўна. Калі няма войнаў або іншых катаклізмаў, якія ж героі. Савецкая прапаганда, праўда, усімі сіламі пераконвала ў адваротным. Маўляў, у жыцці заўсёды ёсць месца подзвігу. Вось паглядзіце на стаханаўцаў або на хлопца з медалём за адвагу на пажары, або на смелых палярнікаў. Урэшце узораў гераізму стала гэтулькі, што разбягаліся вочы, а наўзамен пачуццю глыбокай пашаны прыйшла іронія. Ну як можна было не іранізаваць з гераічных бухгалтараў, чыя будні апісваліся з патасам кулікоўскай бітвы. Або са старца брежнева, які сапраўды гераічна чытаў свае чатырохгадзінавыя даклады чарговаму з'езду КПСС спарахнелая ідэалагічная церуха спакваля асыпалася і на сапраўдных камуністычных герояў, ператвараючы іх у герояў іншага жанру, анекдоту. Гэтак стварыліся цэлыя саркастычныя эпапеі пра Васіля Івановича ды шцірліца. Сяды тады яшчэ гучалі абураныя галасы імянітых маралістаў пра кудысьці зніклага героя нашага часу але і гэтыя заклікі накрыла наступная гістарычная эпоха антысавецкая. Калі разваліўся савецкі саюз, беларуская інтэлігенцыя толькі падняла галаву, толькі ўзялася за стварэнне новага нацыянальнага эпасу. Толькі пачала дыскусіі пра патрэбу гістарычнай металлёгіі для шырокіх народных масаў і для выхавання дзяцей, як насталі часы адкату ў светлае учора заметалінскія герастраты пускалі пад нож усё напрацаванае беларускімі гісторыкамі, спрабуючы вярнуць спарахнелыя і абсмяялыя сімбалі ды стэрэатыпы часоў ССР. Пра героіку і высакародны ўчынак не магло быць гаворкі. Цынічныя перадыслякацыі самога заметаліна з лягеру пераможаных у лягер пераможцаў сведчаць пра марнасць, якіх бы там не было, згадак пра подзвіг, высакародства, мараль. Аднак гэта зусім не значыць, што праца гісторыкаў і папулярызатараў пайшла намарна, або што яна завершаная, або што беларускі светапогляд не мусіць фармавацца на выразных прыкладах сваіх герояў і высакародных учынкаў. Гэтак сама, як існуе розніца паміж нізкапробнай расійскай папсой, што пануе ў нас сёння і масавай культурай, якой у Беларусі пакуль няма. Існуе розніца і паміж культам хамства і высокім арыенцірам. Вось жа пра беларускі ўчынак і пойдзе гутарка ў сённяшняй вострай браме. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец самое слово подзвіг паступова ўваходзіць у лік састарэлых нікому не прыйдзе сёння ў галаву казаць таксама пра героіку будняў, а якія-небудзь героі жніва ўспрымаюцца як атавізм. Позвігам называюць цяпер да прыкладу царкоўны пост. А ў звыклым для савецкага вуха значэнні гэтае слово начыста прапала з сучасных слоўнікаў. І згадваецца хіба што ў звязку з гераклам, донкіхотам або баронам Мюнхаузанам. Але гэта нам не перашкодзіць, бо мы будзем гаварыць пра подзвіг у экзістэнцыйным сэнсе, пра беларускі учынак. Тут няма нічога новага, калі не лічыць азначэння беларускі. Менавіта дзеля чалавечых учынкаў звяртаюцца людзі да старога і новага запавету, да антычнай літаратурнай клясыкі, да Шэкспіра маральны выбар, сіла і цвёрдасць духу, а таксама сіла фізычная. Гэта тое, што прыцягвае сучаснага спажыўца культуры як да бібліі, так і да найлепшых галівудскіх баявікоў. Чалавечы ўчынак не старыя, бо чытаючы пра тое, што зрабіў герой, заўсёды думаеш, а як на ягоным месцы зрабіў бы ты. Запісання подзвігаў складаецца эпас, беларуская культура да свайго гістарычнага эпасу толькі падступаецца. Падступаецца даўно, але кожнага разу які-небудзь чарговы замяталін устае на шляху гэтага працэсу і шэдэўр не выспявае. Вернидуб у фольклоры, Нестерка и Миколка Паровоз у литературы, Скорына и Калиновский в истории не знаходят межсобку жанровые сувязи миновито тому, что не выписанные в аучинках, у подвигах. С гэтых развагаў і паўстала ідэя рэдакцыі нашай нівы стварыць анталогію беларускага ўчынку. Высветлілася, што гэта не так проста спакуса апісваць гістарычны антураж або біяграфію асобы, спакуса патасных словаў і вытлумачэння ўсіх матывацыяў героя з выглядам усязнайства, спакуса школьныя дыдактыкі. Гэтыя рысы прышчэпленыя нам папярэдняй літаратурай, якая пазначыла сабою ранейшы элітарны этап засваення нацыянальнай гісторыі. А вось учынак адабраны і пераказаны так, як мы пераказваем адзін аднаму падзеі мінулага уікенду, патрабуе пэўнага літаратурнага таленту і пераасэнсавання. Сёння ў нашай перадачы прагучаць чатыры гісторыі пра беларускія подзвігі. Напэўна, прасцей будзе слухаць іх у храналагічнай паслядоўнасці, ад далёкай мінуўшчыны да нашых дзён. Першая гісторыя пра ўчынак князя Багуслава Радзівіла, які прадставіць гісторык Геннадзь Саганович. Князю Богуславу Радзівілу, які не раз дзівіў сучаснікаў адвагаю, давялося з чужым войскам бараніць не сваю зямлю ад харугваў вялікае княства. І аднаго дня ліцвіны з татарамі так націснулі, што яго шчуплыя аддзелы кінуліся ўцякаць. Паніка ў момант ахапіла ўсіх, і войска ператварылася ў натоўп як ад смяротнай лавы пабеглі ўсе, апрача яго князя Богуслава. На момант падхоплены было ўцекачамі, ён цвёрда павярнуў каня насустрач непрыяцелю. То быў чын смяротніка, аднаму стаяць супраць хмары раз'ятраных татараў. Так мог дзейнічаць толькі д'ябал. У тым псіхозе чалавек з нармальным глуздам не здолее пераадолець прыродны інстынкт самазахавання. Альён Богуслаў не ўцякаў ніколі ў жыцці. Яму заўжды найбольшай ганьбай, было паказаць, што баіцца. Так выхаваўся і такую ўжо меў ролю, мусіў быць годным славутага роду. Думаю, менавіта гістарычна родавая ідэнтыфікацыя давала такую маральную сілу, што неўратычнай рэакцыі на тоўпу князь здолеў супрацьпаставіць цвёрды валявы чын. І ў тыя хвілі духова ён адзін стаў вышэй цэлай арміі. Аднак фізічна хіба можна аднаму вытрымаць атаку сотняў. Заціснуты з усіх бакоў паранены ў галаву Богуслав зваліўся долу, што стала натуральным канцом яго шалёнага ўчынку. У імгненне над распластаным князем узнеслася татарская дзіда. Удар і рука Богуслава ў лёце ловіць наканечнік дзіды. Дрэўца трашчыць і смяротнае вастрыё застаецца ў яго скрываўленай далоні. Скручаны ён трапіў у палон, але неўзабаве зноў быў на волі здзейснілася немагчымая князь вырваў сябе з абдымкаў кашчавай не вырвучы рабскую пакору перад сляпой прыроднай залежнасцю і цвердзячы што гісторыя учынак чалавека не ведаю хто яшчэ гэтак халаднакроўна гуляў са смерцю тым больш загадкавым стаў апошні дзень князя Ён прысніў прыгажуню ў белым, якая падышла і раптам тырканула яму ножом у грудзі. Абудзіўшыся, моцна замаркоціўся і сказаў прыслузя: ад пабачыце доўга не пажыву ўжо і сапраўды памёр наступнага ж дня у сваёй карэце пасля расповеду геннадзя сагановича згадваецца знаёмая класіфікацыя подзвігаў ваенны працоўны культурны гэта ўсё з той самай савецкай металёгіі у гэтай сістэме подзвіг пра які кажа сергей харэўскі можна было б назваць мастацкім але ж класіфікацыя кульгая бо учынак Наполеона Орды мае для нас, як напэўна меў і для яго самога, не толькі і не столькі мастацкае значэнне. Наполеон Орда задаўся мэтай намаляваць усю Беларусь. Усё, што ў ёй было вартага запамінання ў той момант, калі яна на вачах знікала з рэальнасці, татальна панішчаная расійскай рэпрэсіўнай адміністрацыі. Паўстанскі камандзір, 1831 году літаратар і кампазітар Наполеон Орда падчас паўстання Каліноўска нечакана для ўсіх заняўся, як тады здавалася недарэчнай справаю. Пачаў маляваць памятныя мясціны шэдэўру беларускае дойлідства. Пасля ўдзелу папярэднім паўстанні ён ледзь паспеў эміграваць і ў Францыі цалкам прысвяціў сябе музыцы. Настаўнікам, стаў ягоны сябра Шапен. Еўрапейская вядомасць прыйшла да кампазітара орды хутка. Слава, грошы, спакойнае жыццё вясёлай французскай сталіцы былі гарантаваныя. Тады орда заняўся і літаратурай. Тут ягоным настаўнікам стаў другі сябра Адам Ніцкевіч. Напэўна, і ў гэтай справе орду чакаў поспех. Аднак усё вырашылася па-іншаму. На пачатку паўстання Каліноўска ён нелегальна вяртаецца на радзіму. І не з тым, каб наноў узяць руки стрэльбу, не з тым, каб заняцца палымянай публіцыстыкай і нават не дзеля таго, каб пісаць паўстанцкія маршы ды гіны. Ён абірае сабе ролю мастака, каб намаляваць усе помнікі, якія ёсць у краіне, каб захаваць памяць пра іх на вякі. Орда становіцца мастаком у 49 гадоў. У часе паўстання 1863 году і пасля яго ён, нібы нічога вакол не адбываецца, аб'язджае ўсю Беларусь, ад асвеі да кобрана, ад сапоцкіна да Турава. У выніку з'яўляюцца тысячы графічных твораў. Чаму ён не браў чыну ў паўстанні Каліноўска? Прачуваў чым яно скончыцца. Астаўшы мастаком, збяров для нашчадкаў тую Беларусь яшчэ не апаганеную, не расійскую. Літаральна след услед за ім ішлі акупанты і знішчалі ды ганьбывалі тыя святыні, якія толькі што зафіксаваў орда. Большай часткі іх цяпер не існуе наогул. Два дзясяткі гадоў ён вандраваў, не маючы свайго дому, цалкам аддаўшыся мастацтву. Але прыйшоў час, калі заробленыя колясь у парыжы грошы скончыліся. Скончылася і жыццё. Першы альбом з літаграфіямі орды выйшаў пасля ягонай смерці ў Аўстрыі. Пасля былі наступныя альбомы. Ён здабыў сабе новую пасмяротную славу. Ні да яго, ні пасля, ніводзін мастак, не рабіў гэткая тытанічная работы. Да сёння ягоная спадчына яшчэ не сабраная цалкам. Ніхто пэўна не ведае нават колькасці ягоных гравюраў, літаграфіў ды акварэляў. Часам здаецца, што ім няма канца выявам беларускіх гарадоў, мястэчак, замкаў, церкаў ды маёнткаў. Сергей Харыўскі расказаў пра жыццёвы ўчынак мастака і кампазітара Наполеона Ордык штосьці лучыць яго з папярэднім эпізодам пра подзвіг Богуслава Радзівіла і з наступным з жыцця Янкі Філістовіча. Усе гэтыя ўчынкі аб'яднаныя тым, што яны беларускія. Слова Александру Лукашуку. Ён хадзіў па вуліцах Паыжу, вучыўся ў Сарбоне пасля ў Бельгіі, у Лювэнскім універсітэце. Перад гэтым у ягоным жыцці была прага, а таксама рым, і ўсюды побач з ім была Беларусь. У францыі ён стварыў згуртаванне беларускай моладзі і выдаваў газету. У Бельгіі разам з беларускай грамадой спяваў у знакамітым хоры. Але яму не хапала ягонай беларусі і апошняй сталіцы, якую ён пабачыў у сваім жыцці стаў Мск. Яго правезлі па вуліцах гораду па праспекту Сталіна у раён трактарнага і аўтазаводаў паказаць, як адбудоўваецца сталіца пасля вайны. Дзверы легкавіка былі заблякаваныя і побач з ім сядзеў ягоны следчы подпалковнік мгб ён напусціўся на беларускую зямлю з неба на амерыканскім парашуце год у лясох вілейшчыны дзейнічала ягоная група яго рыштавалі праз здраду невядома колькі разоў спяваў пры гэтым певень але напэўна спяваў які ж сялянскі подворак у беларусі без пеўня толькі за першы месяц яго пратрымалі на допытах больш за 200 гадзінаў лепшыя крыптолягі менскага кгб ламалі галовы над загадкавым запісам у ягоным лісце у горадзе вШ войска імя якога гораду зашыфраванае ў скароце вШ дзе ён гэты загадкавы горад што дакладаць у москву чаму арыштаваны так сумна усміхаецца ў адказ на гэтае пытанне Ён не знайшоў тую Беларусь, якую шукаў. Горш за здраду ўражвала тое, што самы просты скарот вельмі шмат не разумелі ў той краіне. Але магчыма, у гэтым палягала надзея. Ягоная Беларусь як таямнічая крэпасць заставалася недаступнай чужынцам і баранила сябе праз мову. Яго расстралялі ў дзень смерці Сталіна. Дакладней, Сталін сканаў у дзень, калі адляцела на неба душа янкі Філістовіча. Александр Лукашук, аўтар кнігі, якая так і называецца Філістовіч вяртанне нацыяналіста. Далей нітка нашага расповеду зноў сягае з выразна нацыянальнай плыні ў экзістэнцыйную. Тут навідавоку проста людзі, матывы паводзінаў, якіх тым не менш, зміцер Бартосік знаходзіць у іхнай беларускай крыві. У одной роте у России разом со мною служили два белорусы, два земляки. Помеж ими была великая розница в годах, одному 19, другому 28. За плечима першего был только нескончанный техникум, у другого – бурливое житье, что покинуло на ягоным теле красомолные шнары и татуировки. Прозвище старейшего запомнить было не тяжко, его звали «немец». Покольки у войска немцы забрали с колонии под самый узростовый лимит, дык увесь свой эмоцийный запал ён абрынуў на галовы і душы аднапалчанаў. Не дзіва, што на працягу ўсяго свайго новага двухгадовага тэрміну ён стаў аб'ектам ненавісці для ўсіх, ад навабранца да дзембеля. Але асаблівай увагай немец адорваў свайго земляка, не даваў яму праходу ані на аб'екце, ані ў казарме абразы жорсткія поўхі ды іншыя нестатутныя дачыненні сыпаліся на галаву беднага зёмы і ўдзення ўначы той маўчаў і гэта працягвалася датуль пакуль аднойчы ранкам немца не знайшлі за будаўнічым вагончыкам з праламаным чэрапам скарыстаная на тое сякера лежала побач наш атрад вздыхнуў з палёгкай А слава героя, дзякуючы гэтаму ўчынку, пайшла на всю вайсковую акругу. Всё было разлічана ім да дробязяў, маршрут немца за беду, непраглядная з іншых копак месца паміж вагонамі, нават час забойства. Немцу заставалася служыць некалькі тыдняў. Таму чыё прозвішча назаўжды сцёрлася з маёй памяці паўгода. Ён зрабіў тое, аб чым нам усім толькі марылася таму ўсе шчыра жадалі яму ніколі не быць зловленым. А злавілі яго праз тры месяцы. Суд прызначыў шэсць гадоў агульнага рэжыму, пэўна, Бог быў на ягоным баку. Немец выжыў. Ён мог моргаць вачыма, мыкаць і прымаць ежу з матчынай рукі. Адзінае, што для мяне засталося неясным, ці здзейсніў бы герой задуманае, калі б немец быў узбекам ці грузінам ці дасягнула б нянавісь таго накалу, які безразважна ўзняў руку на крыўдзіцеля адзінакрэўніка. Не ведаю. Магчыма, аднаго чакала б цяпер кар'ера бандыта, другі ж насіў бы сваю злосць па сённяшні дзень. Зміцер Бартосік распавёў пра ўчынак, які не назавеш адназначна высакародным або подзвігам. Тым не менш, гэта сапраўдны ўчынак і для савецкага або постсавецкага войска далёка не адзінкавы. Дастаткова згадаць салдата з аповесці Васіля Быкова ваўчыная яма, які пасля гэткага самага акту справядлівасці уцёк у чарнобыльскую зону. Або многія падобныя гісторыі, якія вам раскажуць ці не ў кожным вайсковым гарнізоне. Слабейшы і пакрыўджаны вайсковец прыносіць сабе і ды іншым рашучае збавенне ад здзекаў нахабнага крыўдзіцеля. Хіба гэта не радок з беларускага эпасу. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Такім чынам мы пазначылі абрысы будучыя анталогіі беларускага ўчынку. Калі працягваць храналогію да самых сённяшніх дзён, дык і тут мы знойдзем не адзін прыклад подзвігу – таго, што чалавек робіць праз маральны выбар або пераадольваючы ўласныя магчымасці, таго, што не ўкладаецца ў ардынарныя ўяўленні. Вось герой, які таемным чынам вывешвае нацыянальны сцяг на недаступнай вышыні. Пасля пажарнікі з рызыкай для жыцця дабіраюцца да крамольнага палотнішча і знаходзяць там запіску з імем героя пра мірона ўжо складаюць паэмы і пішуць у раманах а ён застаецца таямнічым як той караткевічаў чорны воіна што сам насам змагаўся з расійскай акупацыі паміж паўстаннямі 1831 і 63 гадоў менавіта ў такіх постацях і ўчынках выяўляецца сімволіка беларускай партызанкі а не ў плянавай рэйкавай вайне або у акцыі забойства гауляйтара, пасля якіх акупанты помсціліся на нічым невінаватых людзях і палілі беларускія вёскі. А вось паэт, які вырашыў знішчыць супастата забойчым вершам і паплаціўся за гэта дзесяцю месяцамі турмы. Ягонае імя Славамир Адамович. Сухая галадоўка і дэманстратыўнае зашыванне рота таксама ягоныя ўчынкі звыш ардынарных уяўленняў. Ці зусім свежы прыклад. Хлопец, які выцягваў і ратаваў людзей з кучы чалавечых целаў на станцыі метро Няміга. Ягонае імя пасля з'явілася ў газетах Яўген Баброўскі. Хлопец, як выглядае з неардынарным запасам высакародства, калі робіш не думаючы, як аўтаматы табою рухае не розум, а твой чалавечы кантэкст. У выніку дзясяткі людзей застаюцца жыць. Менавіта з учынкаў паўстане і вырасце беларуская масавая культура. Не з дыдактычных і маралізатарскіх пераказванняў патрыятычных сюжэтаў, не з аб'ектывісцкай праўды фактаў, а з праўды сумлення і з праўды крыві. Матэрыялам для гэтага стане і фальклор, і старая літаратура, напрыклад баркулабаўскі летапіс у якім так шмат забытых герояў і літаратура новая у якой менавіта на экзістэнцыйны і беларускі учынак рабілі стаўку караткевіч і быкаў і самое жыццё у якім заўсёды і для ўсіх ёсць месца выбару вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.